Көмілі чапрасне бұла, қойне тембек азырға тарасшын жынат. бара она азырғасақ каймашы. Кырмазун бұрынны бірге тепри мінлі самах қаласа, мінлі хақ параса кедет кедетте ништан кецейлеймест. Тепри хойне шилі қывдарасшын марекен, умінчі шемше тисліге таптаса шыржы-маржы саричен, бұл кырмазун бекізенчен паранара каптырмыш кырмасун ялт аптыраса үгет. ун бірге пәриде ыры ятпасын масть, она курмашы, тарығат, тілмерет был хойышын жех. Теге қаптырмыш пулас келмесі унын, она ятта чап керлі. Хайхискер, бұл хой бірге хоях пірре, онсыртран жеш, эбіде пулдарадып есе шын-шын жех, сестерзе хурать. Мәскіне калле хазырхамашы. Бұғытра чарына каптырмыш кырмазун юла юпмады дынать. Эбі матур, эбі чапла, мана херлігі бетіғын мада юрать, әзір тет бұл үттісіне, ман хүдере пұрынакан біт шағыр, пұрсырда ексіксем тесе ебітлет. Халық шаплах унышінче херлікепе пұррине азырхамаст. Каптырмыш кырмазун кулленхи пурнышри хăйнешăпах тивишеген, чăнбишерен кăштах та пулин, чәрне хури чухле те пулин, çүллерех курăнасшын. Хренет, хапсынать, çавăнпа çеç хăйне эмметленне пулат пулать иккентесе шутлама пăхать. Хайхескер бұл хойне тенче кываби вырынне хурать, бижерен ирце мухтанма тытынать. Чысран тухса бешкенлензе гаять. Халенде бұл хойне хой Тайма бұйшым тені бек савынат, әмедем түлже тесе кажыхат. Шанмалы бек шанат валхой оспушепе турцагларны шак халаплы шуғыша. Тинехенде ытты де паллашын мар, хой шүреге чиши шиннен суране де она ыратарми булать. Ирден күн шулра урым-сурым хирешсе бұрыннепе сивінне чариде енчен бұл әлі тақшан ошы болны болсан да, Тебір ғуд ұшынаймас, малық хелхеме юлман. Пурынать валшапла хойтеллен тэнчене шырцы. Көптірміш кырмазунын егереш ване, хулай пырымсане бұр. Паллаядыр жезіріна, вал шамырк чухнех паттыр ятне илдес жын жунса, кідесіре, ашыне пүшінчен турдава жапса білерне. Осыран гына кайын, уншын онанигам да паттыр Шинзем унба кучакушын тел буласыран таштан аякран парынза жүрене. Барагу эпе чында паттыр икен, ав шинзем манран епле хыраса жүрешші тене. Парымзан нихшан тарличен эшлесшін булман. Малданлаза она кун курмашкын ашынчен юлны пурлықта жырлақтарны. Анчах калачке хачываш, пыштарасы шулдалык, тустарасы шурдалык деть. Хулай пырымсане шабах шак ергепе ыргурса алдуйи бешне жеш тұрза юлать. Бұл шавыншын хойне айыплат едірі, аплан булдар, бұл хой ингегі біргі шүртенше халықне айыпламақадыр, пәр гына айыпламар. Бұл чарре керет, суржық сирбетсе ятлажат, пұш-пұшыншен юн сирбетсе сан жине бұдан асса міне пілмезір теприн ырыятне де бұл, вайешетменне тарыхтарать. Вайешетмес пулсан да кышкыражать хавыл, карланги пахарунын. Эшчен күрши чун хавалепе тұрышса, тертлензе пурнышне ондарзаяма шидернешін кебешсе, хулай парымзане тем думахадер. Балтарығат, шалт шурылса кайчен шилленед, чакалашат, ятлық нешірдет, духат. Юлаш юлашкинчен бара капланны шиллине мазыр, Шалгымба мінбе хутланза үгетте, тыдамак чиребе хене қайса билет. Шальжи тульжи кен хайхискерін теші вара ун біргі. Шавын зем бізем пурде чын эдемсенчен кадылса юлна зем кынаха, шабақта бізем хойсене пурныш патши вырынне құрашы. Чын бұрнышра бізем түрі де пулдаруллы жыннах тебір жұқ пызык инге кыдартма пултараше. Тевір майлы шухышласан, чипер шинсене пурынмашкын ытлашы қаны шете, кечем, есалху, анполдар десен, ирден күнра шав яхта кирлі бұлшав. Чи хаватла амашу чандалық шурасы янышке бісене. Әнде бісем әмір үгітне кеме білмеші болсан, кеме тарашмашы де болсан, чын чыбыр кабада оса кірсе жидереймен. Ун пеккіземшін халық айыплымар. Алабавелюже шәгінде шешінсен хұшшинче де шыны жаймаст. Онын де, чапшын жұнны де, шынна де, тада ытты шавынбек керевзір енесем де, хойбе лек жүралны. Шабақ шақсене шутайлсе суйлары де она шеркей. Хойне бек чармавлы ішре белюш кына мабулдары бұлдары Тен янышмары де бұл, Ага халяна шеркей пулдарадында оста десе хем барзады жыға. Белюш хойде хоймар, хевелбе юнашар ларны ларныбек туябышлары хойне. И тываным, тере был күшне шылкаласа, мана вет хупелень тыван ялда гына олападеші. Салда кражухне ес мана курны пулысынчы, чын каладып, паллайман булаттан. А кур, хюмеи, шүлі хюме, Бұқсан күш-пүш шарылса каймалла. Пәлет патнелле қармашад, калам сана. Ун жине хабармалла, снаш? Утламышкин, детчіш, Шаплач нечіш мана салдақыра хисеплезе. Кам чималдан шавын тұррине хабарат. Белюш, шивурлы ішсе кашмалла, сарлагыжи. Белюш сасардық куршангейне бұқса илчі. Бұл ытлашы вықпек Ондан шет сагыр шухрымра курынаган, Тенгешек сөртне күшларе. Тенгешек инші жеде шырлақтараймары булас. Каласа ғучы бара, тіне стейін, тепне сана калам, тосса ура жетмест. Кам малдан ішсе кажат, калех белюш, хелхебел калачы бара, ай пулдаратында детші. мышкин булнышав, унчухне хамда, тада калам сана чавсаба упалінеттемір, сашуны май ыттысен чәргөші исем юн сураган булачыш. Белюшын хың табылман, тахланран шыратса тунипек чудалачы чәргөші. Чупмалла булсан да, урала пи шереперенмесші. Халяв, вишім гун, ях бисен билемен гиттіне хываларымда урамдырық, тенже мари, ошша бишрім, шабақта шитсе тытса булмары. Юлашкинжен лач сурзағудым да, урх чубасым да келмері. Шав ура айыпланныйық хургдарда чаммана, сывлышне лаш белюш. Улах урам, ірсе жүрені күрінмаст, шеркей хойышне хускатса ярашын баскары. Пүрт хычынче тыват пилік урлашкалы чикмек бұрчы, Велюш ашавындыры хабарза пүрт улыма сирзе андарма хушре. Велюш, уқсақлат бұлінде, Чүлечі бере хабарса кайры. Шеркей она аялдан сенік ты тарашын бүлчем. Велюш ун сымахне итлемере, бұл енчен енне бұққалары, хурбек, варым майне тұсса, тада жүлере хулықры, ундан аллы сене сарса, ей келенме деді Эй, камземе бер, дәрі бұл, ял еннелле хұшапек бұққаласа. Салдак бұл Микул патшан первый, палладыре бире, эзір камсем, камсем депте. те. Ан тархашын, тарықса йылынчы шеркей, шып бұл, шып бұл дедіп шкенде. Олаба велюже, татадем калашын хабартланса аллызене тоскалары жеш, шавындах мельзір, тайылчы-тайылчы шырелі перзеде анчы. Ай-ай, шеркей, шылым, йынышры был, пилігім тинех шитше суйланчы пулмалла, бек шүллі жіре мана хабартмасанда юратесе хамақ шуғышларымда шүкшав, ақ хал ақлатса бірдінде шапла атте аннен ятлы Ай! Шук чун шәткеленсе зейлчі шеркей. Юратха шерешне улым жіне кына персе андын, перзе андын. Шеркей шыллым, хірген чымана Немінде ыратмасанын, немінде ыратмаст, олабада иккен чынақ, де қайрын бұлас, мулла месинебек, мулла месинебек қышқырашадын. Сана мұхмыр чыртме мар, тумламне шыршлаттырма юрамасшы. Ай, чим стываным, ставаным! Пәтреншкенде, бұртны жерденде хутеллен тұраймастын, лав лавба килне жидерсе тақмалла бұлатханде сана, чырмавске тубада. Белюш йынышма чарынчы. Чим хачим, дері был, уражіне тыма, хамах мәжілдеде бұшлары хайхискер. Ундан сасыне күштақ шемжетсе қалаза ғучы. шеркей шылым шапла қаладында мана, эппин құй шавында хыпарсакдартха, е, э?» әп аялдан бұқса тұрам. Шеркей унба сымақлазады маре, ывылне бұш сілтірі. Ывылен тухтар бүртіне ишес әмәжі шукчы, ашы мен хушнине илтмене кенелі аякинелле пырынса Тим Тимрук, Эсмен. Халық пұштарына сәкететнем, хабар хабардені хабыртырақ. Ашшы дебір ғуд хистезе аса елдерні шеш темрук пүрчіне хабарчы. Аллине бижі юплесенік тітре, шүлге сайхақшы хизене салда-салда дұхры, шерешне улыма шүлден варғындара бұшлары. Ванна улым пәрчебе тузан сывлас сывлыша пүлеспек сиреле мағырлан задычы. Аш шеша вăхытра пюрдялык не шихны паява салса палдыра кундамен Кунда мен пуррине пахкаламады Т тем сарлага ывыспа витне ыржа бұр. Шерке çав ыржана хускадашын мегешленсе бұхре, ыржи хускалмаре. Мен толтарнышы вара шагында, бұл ывыса шеклесе бұхре. Ыраши жикен, суйласа, тасатнна бек шулдыра ыраш, вуно пытта булат пуль. Ахыртнех бұл акны түргіне элендей бәбірлі пұштарнық ішін шапсасы сывырза қойбатне кірсе ғуны бұл, ебле она халичен шыши тавраш Шереккее Шеріккее хиріш тавырза каланы бек полдарда едін бек мындыр хурак ұжак. қойне кетмен жерден чырмандарнышын комылзырланса, алық басқа мазыр епшін Хулын сазыба хунарбек йылдыр күшпа шеркее асыр хаса бахры, ундан тебірк десри пуш ешчіксем хушши некірсе күшран шухальче. Шеркей унгун паққалары юратмася юратмас бұл хура кушака, Те кушак қабылдада, шет кушак тамардыр, пәрбір хаяр тухатмыш шып шақса мантра хура кушак болса кече пулсан, шеркейін шан шүреме шынза күтне чухне хибек чатрензе илче, үттері шүшенсе Қытлан Хытланач шеркей әшлет булат, мене кирле чешенде онашак, телейсір тухтарын шүртне тустарса, хойбатне күшармашқын. Бұл шеркей жавынбегех тарықса, нушаланса житнешін чеши, тухтары хой шағын бірге пір зымақ калі, халықына шыр худ еврладе де пин асындары. Шеркей шақ хура кушаға була шавын Аса илчче ундан хăйне хăй йăпатма хыват тупре. Иртне вăхăтри марренде халь, ытла йирле пулсан, вăл халь кирек кампа калашмада пултармалла. Укшат çул каса тесе хальтен каламашы пульха. Шеркейен хăйен шухыш пур, Щуртына ятшын кына кирле. Килинче мменн чухлле мул буррине ыттисем хан пеллчр, Шагынбек печек шуртпах куныш малла пулны иккен мескин шеркейен тетчр. Шаплах полдыржав. Хыжал пыштарастыррине вăл, иге хут ытларах пыштардым дее. Ура жіне тұрза шиде дебінде тезе сымақ Хап сындыр, кәвештер, бәчәхтер ялдиш, тадаи. Тадавыл ыранах, урабине шыналы кардары, Тимрукне ялзым тұрық қыларса яры. Андив, Тимруге шунза кайрым біршке тесе ялдан яла шице жүредір. ывышласа да бұлин халах шыри унбекшинна. Хырыма урлы яраспек саргаланмасан да шағынбек чухне ура жіне тамашқын мелне жидермелле. Шеркей нашаржыным, лажайым бұл, бұл қытардиха деха, кенне. камиккенне. Тухтар шүртне, кужарсалартнышын тірдерен она ына усал дейеш, сықы дейеш, калі жин. Шин шилім мар, хыша жібішмаст, калашыш калашыш Тухтар енчен инжетри чулдан тересегел таврнас болсан, ун унбатнех пущапма быре. Бесен хал пәрберін хушшинче темен уйырмалды жук, мен булни иртне. же она, лешін кымыле булсан тахшан иртне шулхизенчен де шивых куре. Турам шакырдан хабарме. Керек пиншак шәлетсе баре, ішленіне кура, ун шибушне де пидірмешкін тұрышы. Шеркее хаяр сунаган татақта пулыға, ытларақта пулы. Хапсынас небіс хыжын пірін чырежумінжех бәжіленет куран. Шавзем пеккізе мариха ирен кажын пәрбір курайман шыннан шүртне вирт ярза шундарма ризем. Сығырақ бұлмалла жав. Тыныш сыр урнашказемав телекреде канышпамашы. Ташта тарза бұтанчы булат жав хура кушак. Шеркей тәрдерен ешчі купалаза хуны кедесе пырса каптырдаттарчы. Пәріс тені сана, шилле илзех бұл был, тіліне лекне ябаласене тапса шангырдаттарчы. Хайхи кушак хойне шаплах құратныне сисре булас, хюрине васка масыр былят каласа палдардан юлхаввын тухса кайры. имешына кунда. ылханса тухса хатада. О, пәтме манна пұшна пушна булдыр, шылне шырца илчі шеркей. Пушы каткада бурикен гунда, пюрденче тада пит шибері арча күрінад, ал бешін дұныскер. Арчи пит илемлі бара, кравачы, сәделі бұр, шүртра малдан лаза шеркее хойнех шитмелі, шавзене туянса ахалех ұқшаты калама кірлі де Шагында мен бұррине шеркей пәдемпе хайбатне диесе гаять, Тасатсақ қайнышке тені сымақ бірек бірре буладенде эпин турбасы де ан юлдар. Шапла мен бұррине пәдембе пақса бідерні ғышын шеркей кардишне дұхре. Тимрук тұрринчи улыма сирзе ұбытнычы, урлыш каштазине үгерзе вадасран сыхланса ергебе шудара-шудара антарчы. Матча шинче кедю пушши булны екен. Пужы аврине пăхырпа кăшылланă та пăхăрĕ тудăхса симеслене пучланы. Пужы вешне шур хелехпе явза питернне. Кам пуши пулныши Тимру мача шинчен кардиш варринелле ыбăтрре. Вăрым пужы çленпек явгаланса, çрте тăсылса выртре. Мача каштыне пуса дараган пренесене андарны чух, кардишне юржі шинни. Курбун старик эпте килсе кече мен ішленіне бұл пәр сымақчын мезір бақса төчі төчі де шап шуры жүшлі пүшне кымылзыр сұлғалары, тада иквижі ұдымала лаярза бұсыры каллех чарынзадырса пүшне сулгалары. Эсмен, иге хорахе, каныша шухатса кунта сәдірінсе жүреден, пүшна юмышпек сулгаласа хадын хатада, шагын ебірлі саламлы сымақ бәкі цейлчона, алава Апла, И ехарахи иккен, юмыш пектет, батшин кучне мыч-мыч хупкаларе, ширкей патнерех иртре, чатренерех тухаган сасыбе сыма хускатре. Пықса тадым-тадым да кардишымрен, мән хатлана шыға кузем дедіп. Эсир ак мендавадыр иккен, шығырса тухныбек илденет шылзыр стареген васка масыр каланы сымахе. Сывылық сунадып, эпти папай, тері она шеркей Халхинче пиде хабылду мазыр. Шунса кайрымыршке кышалепер, шунса кайрымыр. Хал шакна да булин кужарсалар да сетпер. Хюде пирин пирен да. Ют хюде ашыдас шугачам. Эс шуннышын тухтар айплымар пүлшке. Шамнаха вақтеш мүрдеден, хатланма кирлі марчы жағын бек. Иры пархатарнаан шухат шеркей шыллам. Пархатарне она пилік кына білетка, епти папай шагын шынах ядым каясшух хаман ялшинче. Хам шутымпа, хам шагында хурала керешрім пулатте, хыдарса каладып сана, конбек анхатлан. Тустарасы темін марвыл, дынсан, ништан шидермешук. Шәнерен хыбарца қыбарда, да, каялла шаварах, каяс шулна ачам, пурсырда чибер кайыр. Олапа велюші унпатнерек сіксе Эс эпти папай бадылны, юде бұшланы, дері бұл. Санын күнбек әже хәсілмесен де юрать, ак санашак кеді бұшыне тұттарар да, удақ құшылыпа. Ай, Велюш, дері батты, ұтлақыды қаладын, Кеді күдес бұшы әмірден мар, она шакмашқын, хымнан бүрдер. Эс ами аплайыға, херемеслене бұшлары олапа Велюші, чекешчл хипе каланыне те илгесшін мар, курхауна. Халех тухса гайгундан бұры, кетмен жерден кышкырса пырахрре алапа бел уже. Менден, бұры Кама бұры дедінес, белюш, сана каладып, санынан бүшне кам болдыр!» Старикін шуры туди чәтребе юкре. Бұл мельзір чакса-чакса бычеде ураба үречінжен Ак тамаша, Мӹнь вырларым вара епхам әмірде. Хурға, да, хыбаттада, пәлмешех дедін каларын Каларында мугажай келечін леш енче сирен аныр бұри. Пұршке, ара шүрбилігі мұнда мугажай бе шума-шумына ха. Шау юнажар, хемитсен шүрбилігі де бұр. Пәлдер келде туртарма тұртармағайсан, шав хемитсен анышінчен игешемел ыраш кілді вырласа келден хамкышпа хам курдым. қалаш калаш белюш, шардах сиксе илчі старик. Ергеллі дедін, пейт ергеллі калатыпха, тада шүргүнне кедю андарсан, былықна хава хапха ұшса кердедін, мансада кайрынам. Кертмезір ара, бек кирлі бұлны бұл, валыже камдумаллине шуртра онагына шутлазады маншавінде. Пидехте кирлі бұлны он жүхне дейес, ху вылі хуба абыл абылхасын качагата гине, астыватна шымламасқына мұқлата качы, шавна хуса кіртрінде вартын пусса жирін, кагайы пит тутлы бүлчі бүл. Аптыраса тәлінзі житне епті сымақ шавырза жы. Ай тупата, мін каласа хортмаз шибелюш, шав самантыра ептін аслы үвілі мулендей житірі. Мен шабылдададыр күнда ыйтрр вăл. Ак кунда ами пире чип-чипер эшлегенсене ажр чармандарса жүрет. Эсе пулин үгідегірсе ярхауна мулендей эшлешин патне жүричен тесе кала, мен каласине де каласа хучы белюш. Мулендей шагынды сымақ бішне хөйтәлленех туғаса шанса, ашыне кундан парынмасенче. Мышкыл вешне юлны старик, тыттарны пуша парахмазырақ хăйсем патнелле уттарчы. Мулендей Ұйтса білмеді дінже. Мәнді давадыр езір күнда, тері бұл сары мұйық шыл қалаза. Уды жұлат бір, қалаза өчі белюш. Уды жұл мастарда езір, она хамақ құрадып. Құрадын болсан, мән тепчесі тұра субур, курны, кайны, шауғына, тұймар бет күнда. Шеркей малара хирдірі. Аптыразақ шитірімшке мүлендей, тері бұл сасыне ытла яныратмазыр. Шак шурда кучарсалардас пірек худ терім, кучарсаларда серім. Кучурт тухтарыншке, міншін А Акам туны тедін барауна. Кучне креспек каласа хучы белюш. Пілесівек келет пулзан, көп юрде шеркей акшак аллы зембе туны. Шеркейі аллынченех сірдінші алапа белюші. Эппин урхизен кунда шывар тутыне ямашкында не стует. Санада каладып, пире ан канцерлесе тор. Лапа, эс шыпрақ пулға, санба калашмастып, месеп күшурда. Камын шыпрақ пулмалла, ман шапланмаллайы, маныны курха мэнле эшлеген шыннын шыбақ пулмалла, бұлбұр чембір майрибек, көллин-көллин кына пускаласа жүредер. Иштерместеп тесе сүбілдедетха, парынны болгундан. Эс кама шаплагаладын, Херсегая бұшлары мүлендейде, кама қаладын, сана ара. Пәлімесептетіне ескамне, ескам иккенне ебір пейт лайық білетбір. Кам бара ебі, чынны бехтеп чәсе пілеспек үйтірі мүлендей. Хы, еп кам десе тұрат хами, шуғышлаза иленбек туре алаба велбіжі. Ундан аштан гына сымахне турца кылар жытер. Хура хес, агыгам, десе лаплаттарса да хучы. Мәндеріне Сибелюш, мәндерін Ун патнеле жевғаржы мулендей. Шақ самантра она чында хурах теме булачы бұл. Сарлагада байла аллызем, белюжын хыдан камыне ним мар шабырса, тыдасын курынса кайрыш. Белюш енжек темір юпле сенеге ярса тетре. Ну, ну, шулыға сетнем. Эс мін лекаларын жакмана, мін каласа хыртрын, шілен каяжы. Хурах урых мін каласын бұрдада? тезе хучы Белюш хайбылара пұжану пурнать бәтсан. Пурнать пұжанам, пурнать, сымақ ұн жинчен пымасха, есіман пұжанана андеген. Э, андеген екен, сұрхұри вғаденче пірде әшкіре болдыр астыватна, она ес шарварринче ларца келден, тен ман шамнада пілмелі марбул. Астывадып хайнде астумазрара, онжухне сана ебі піргурга кіржеме бекте астывадып, Акак, шабах шавна та шеркей ами есе илтне бұл? Хоех мана кіржіме іштердімдері. Іштердіне та іштердім, дедіп шавінде. Эштерден жау, ылаба белюші ан шавладыр дерін бұл. Ахывыр шавкашкине пұжанырба иксір, илдемес ятлы чейха пұжану? Элдимер ятлы хада бұл, менегірлі шамнан ништан пілеймес деп пәлін, час пәленяк, шав элдимербе иксер, туригас теп ширминче, нядяга ширан херне шигелендерзе ярза білердер. Шапан тухтар чальхюне, харушын кашкырза парахры мулендей, мінсі білдеденес, нихшан булмана, ыштан шуғышлаза каларан, шавынбек әренге самаха. Әренге ак херелет, ак хва херелень, ейгелензе илчче белюш. Шеркей шахы бара илсе кучне пучне чадырса Сур Сурхури вăхатяннче нятяк чăнахта çухалнăчче, çургунне гына юр ирилсе он ун виллине тури касри чăнкы щиран херринче ялачи пăчи тупса тухнăчче. Утламышра халичен пурде нятяк хăй çавăнта ăнсыртран үксе билне тетчш. Вăл авмменнде пуса Шилли килні бүлендей пәр херелсе де пәр шуралза кайры. Аллине хыда чымырдаса бұл белюш патнелле бұжы. Леше сенік шеклесе, тада хыдырақ кышкырашмады дінші. Шулықса кынапық, дері бұл. Халехак, Хурақ кышкырадып та, ес нәдега білерні жінжен, пәдем утламыша ебітлі бұлі. Кала, ебітлі бұлдари, ебітлі бұлдари, ну, мүлендей, хавындан келет. Эстем хыямата туртсагыларын, тері вара мулендей, хайхи белюш чынлазақ хурахлатса кышкырашма пулдарасран шиклензе. Мӹндесенде ялда мулендей бірге белюш евір шуғышлаган жук ун яжы кезепрет чыха. Белюш шапла тек шырден ун ятне бұлдарад, шавна булавыл каллех хайсымахне тебір хуткалары. Темде шуғышлазақылары сан ирзір бұжу. Шуғышлаза шут çуткивел эппин хам гушпа хам курдым, нятя кареме тилберен вырринчен пота пӹчерсе типетне, наргымыш юхтаре. Упышкине эс ттерртсе ярса білерне деген хыбара илсен санайи, тебір кункинех сан пыршуна кумса хурать. Ухма ес, тесе сурче де мулендей урыхран сымах ешне үстермесір хый патнелле йывыр кымылба Эпмен маржав, тере белюш, элекші мареп, хаммен пәлнине де урыхине каласа кыдартмастып. Ундан был шеркее күшран бұхре. Леші ним дава пәлмесір анразадырад. Ну, тәрпіліне эше малалла ярар бұл, шеркей шылым. Эс, мінле апла. Ан жүретшір бире концертлесе, ав бұрынчы жэнде. Нядяк біргі чэнда шапла пулман бұлшке. А пулин пулмин, Тінех маны щук кунда. Хальвазен бере ашшебе иккешкіна мар, пәдімшем ебех никка куйда шихланаймашы. Пошесене хюмерен иртерсе кыдартмахырашы. Шавгерлівізене. Тәліне шеркей пушне сулгаларе. Ай тупада, ыштан гына сымахна шапла килдерсе быдын. Ес мана пулдараймастын десе тыраттын пульха. Пулдарадын, нимкалама да жүк, ну белюш, рехмет сана, рехмет бек чухне ман худа кірсе калашнышын. Рехмет бек эрех тубас шуктаха. Халь санран черкегін амар, пулыштухебек тухать, теприхинчеде хутна кересі болдар. Тавда буш, тавда буш, шүрт күй жарза пәдерерға, хывна маниты тарза ярып. Вәсем лав емеді Харам пыр. Пүрт кучарса підерне хыщын тебір күнгіне, Тимрука ашы лажа күлтерсе күрші ялзене шитсе килме ызатры. Васкама хушмаре, вижі күн ирдейі, кирлех болсан ерне де ирттердері, пыртак та бұлін пәржі пыштарынны хушалық тытны жерде пулыжы бұлі дері. Тырыне вырза бідерчіш, шеркейін ялды анысене шамрықсем керішсе Эпелюгын йышлы килгиже хойзен пурлы шуклы аныне шаклах варнăхышн пиллеген тан шеркейен ишле патенчи анине вырса килчш. Кәлгезене күрдерсе капанлар треш, шеркей едеме херринче хал манхырымлы улды капан шытса тухре. Ытты хирсенчи ырашне мишерсем вырса бачыш. Шеркей хой пілешісем патенче, кылатсем тударчы, килленче шанчықлы кілетлар чен, аякры ялсенчи тыррине шапса аппаланасшын булмаре. Тухтар пүртне куйшарсалартныран ялхалыхе шеркейрен піртелінчі де пір аптырары. Лаша шеркейі осран тайылман бүлішке, хуши кілде шуккине білетіргач тұргач шаплах ирдіқсе хытланни ыргымылдан тавас эшмаренде ішмарінде шынзем. Пыра келе тарыға бұшларыш. Чында, шеркей пахчинче туллиех шапман кабанларать, ташта мишерзем бадинче де тырри пайда хикен, ун бирге шеркей кынамар, эпелюк тагаланы булать вара. Шавын пек пюрт пүрт лардай лардайман пулечеи, деген земде нумай бүлчеш. Энде хамыне хам гына деп тесе түрре тухры шеркей. Пик мырза хирешлеме энер урам байырце Бұл шеркей карда уменче тұныне күрже, шабақта яланхибек сывлық сунмаре. Кел шинелле варттын парынчы. Пик нікшан чын мезір ирдеген марчы. Халхинче пәр зымақ мәрі жау. Кушран да бұлін пақса ирдинче ишмаса. Шук, пақмаре. Мен әжі пұржи тебірдесен шавын бәгех бәжіқсе ма. Кедюш тұқтар шүржішінек шапла түрден бұқмалла чыжи Илюка староста хав шеркей хутне кірсе пит чиберсі махларе. Тухтар вэл те тавырнатха, те таврнмас тере, хувалли шапла табалка ева шавырма ос шидерден болсан, шавы аванда тере. Элендей вара урса каясса шиди ятлашры. Каламан сымақ нех вармаре бұл. Ингене білерден дед, селимене білерден дед, удас жылна шыма сарсат ұқырында, хал тухтар дед, кеше бидес, эшлехрен тухрын намысна йылт чухатрын кен» тет. Малашне был шеркее чи хаяртышман вырынне хуратмен. Шеркей унуменже шав бүрде эп хамдурым теме бұқры. Ара әнде элендей она гына пілменшін маршке, унба мен шавынмайлы сымахламалды бұлдыр. Хыжанда болин шальчы тулы хасанын, тесе ылхансах тұқса ғайры шеркей Эх, тупада, Шагын бек чухне, па белюшне па калаштар запахасшы, тезе тарыхры шеркей. Тепір дезен паян кун иртнебек ыранхи де иртмесха, бек майда килме бултаре. Шеркей шеллен сымахне де чатса иртерже. Тенжере пірне білерсе де тепірне чірсе, пурын масан пурныш майне күмешукшке шаллым дезен, эленде яна урыхран сан шаллумар дезе хуче. Мӹн те шилленете буль, унуменчех она ылганса хаяр сунат. Таван кынамар, ыттизем те кевежеше. Үсім пет үсім, яланах егереш, пірі бұршырде те бұлмасан юрамаст, шеркей шавсы пашеш хойне пусарчы. Каш енне сулынны хебел пиде хертми бүлчі. Шүрт мәлгізем бұрымланчыш, сымсана салмаяшки шыршы жапат, пүрде Ильяс келсе Ашыне пәр мұшыр шәне шабада, тыттарчы. Сырзабыха атте. Шабады пи чибер, она сарықтарса пишіхтеріне пушытрандуны, кандрине хивререк явнада, валда аптрамаллахмар. Камбадурын? Пысықланы бе көрінші Ильяс, ашы уменче бұл ура жинчек тұрад. дұрым, капкайзем баденче, халінде мишаде де кадарсады мазанда пұлдарадып. Вăл аван хачам, хутеллен эшпатне веренне пидяван. Шеркее шабахта шав капкайсене асынни тем килешсех каймаре. Ыштан явышныха уначи çав тимір Шеркей хăйен кешен ывылне хошчух кашке бăхатра да курмасть. Шет бұл ундах каш вырдать бұл. Шуртран писни пəчхскере иртехтерме пултарать. Шеркей тенгел вырынне хуны пуган жіне пырсаларчы, Сонепечі унын пажырханнан көрінчі, сарлага аллысене шіне хучы Ильясы еннелі жабрынчы. Ачам, есі бізем бәдіне жүреме параққа, дері майы бенчіш. Сомақ мен біргі бұныне Ильяс тавжырай мары. Камзем бәдіне? кап кайзем бәдіне деді бара. Мен мэншін. Ништан тавырса калай мазыр аптразатычы ашы. Пирен маршке бэсем, ав, Мәтрикпе віля, бұл хамыр қасырақ, хамыр қасырақ. Віля маста бұн татса татсағалары Ильяс, әнер мана сан ажуба кедю, тухтар деде пюртне бұрлаза еліне дәрі. Ай, шел мәшури, шав пәчікскер шапла алама біледі, но кап капкайзен бәдіне урық ан жүредені зана. Ильяс шаплақ тавжыраймас ашы сымақне. Мәншін унда жүреме мәншін капкай келгіше перін еші жінзем мар. Ате, бізем мана вырысла қалашма біріндеші, кенекесем кыдардашы. Эх, бізем патенчееп илемлі жіксем күрдім. Худа шабзене курсан, тәлінзе кайны бұлытын. Эпир бізен володибе бебірле біренме каят бір. Аксана, шағындан хараса тұраттым да ебі. Ышта, ышта дерін шақ, ларны шырден жа ашы. Ивыл-невыл кушран бидерзе Бірен аят бір аяққа, немінде бұлас бек қалаза қочы Ильяс. Ха-ха-ха, тиек бұласшын екен, бірін Ильяс пәчік тиегі, ха-ха-ха, күшшуле дұхичен ағылдатса күлчі ашы. Ондан шартланны сухалне ұшыне бектуре, бе ярса ярсадытре, кулма аран чарынчы. Ивалі патне шив харзата жеде сиввен бұхры. Кава бұндан шүлерек үсірім дедін бұл, дезе шыл Самахисем хыйын тагыскын сырхынчыш. Юрамасть унбек, юрамасть. Учильнигачи был ытла шымыла беренет. Юлхава духать, келде эше юратми буладын. Пызыклансан тыван журда манза Ав чаткасем палюк, ристанах тухсагайны, термере бурнатте таргынра жүрет. Эсте шавынбек булашыны ачам. Мен віренде бешидет сана. Пуква шумне пуква хушадын, Мумер балладып деден, епледе бұлін, павана мене кайсан, хваттерінден халде адашта каяс жүк, шав ұссы бұр. Шидет тада тата керлі, манжын десен, келде үшлеген шин бұлдар, ажанню таптаны шыре, чундан юратса, шамын шынже чакаланма пілні мене дырад. Шу кел яс, ырандан бара епсана, шурдымран ништа ништа кылармастып дедіп. Еп бірек каядып, хыйынсы махешинехтче Ильяс. Ажу үйгітне кемессен була япла. Ильяс пірғушы Ништа Ништада каймастын, дере ашы. Келде ғал, әш пышланат кынаға, ништада ямастып. Эбі хам каядып. Кай, шүрех шыбадуна шырце. Ман біренес келед. Сан хал ачам келді әше мәлі де, пит нумай, пит нумай. Келед аврынсан, келді әше Чимха, ұшта қаяшын бара Хұрын барш күлне, Володеба иксімір қаят бір, чазақ қаймалада бұладынде. Шөк-шөк ачам, каларым сана, ништада ямастып. бұрберек қаядып, татса калары Ильяс. Пах қаясына, ирдексе қайнышке, халық епле калашат, хулы чухне авмасан, патак чухне авасшук сана ачам, үлімрен пүшіне хабарсаларын, Шав шуғышпақ бұрынасесен шүрек сәдірінсе, шит шыр миннян сағай, килтен сана шөгір тепренчіге кытартмап, дере ашы. валиман хамынн бұр, кітмен шырден персе яжы Ильяс. Ашы күшне хіскелесі үлчі, куламбек туре. Ай, чыргышса калашатын, жадын, вали бұр деден, кала, мән бұрзанын, Шырде паман хасан ятпа, асла жібе бұрынадын, сымақ тіліне келіне чух, евірді пришымыл бұлдарақ, ұқша бұрман, керемесензе айры Ильяста. Халичен вал ашшепе куша кушындырса, бірреде хирісі чыға. Шкула каяс біргі ергелек калашса тадылып дезе шуғышлатшы. Анчах сымақ не шағын бек хұскатмалла бұлчы бұлзан, бұл айыплы бара пәжігача мар бұлғал, ашы умінче де хойне ұтла мәскінбек кыдардашын бұлмары. Ильяс ұқша бұр денінчен ашы татақ күлгаларе. Ұқша не пілмесін қайыз, тере она. Ивілі вара шавындақ ташта тулалла чупса тұхры, ондан часақ таврынчы. Чабарлан чашқа бешіпе теміже ғуд чергезе тәвелене шихине салса, аллинже мен бұр ашы ашшыне кыдардыры. Мән валсан? Укша? чынук шахи. Шан мазыр ытряшы. Кытартха, кытартха чынах чынук шахи. па памастын ес. юзыр калаза хучы Ильяс хыйын шандан сымақне. Акінде, хышандан байестыван ажынашанми булдын, пір пузуда керлі мармана. Ильяс хой сымахенчен хой ваданчы, шихине ашыне дыддарчы. Ымырт қайықлы вак кемелбе пахыр ұқшазым ашы алынче Бұл бәсене суйла-суйла тухны пек, пірерінде икшерін хужа-хужа шутласа пықкаламады Чын укшасы мекшке, тілінші бұл, мәнжіқлі күнда. Виш тенгіде херехиге бұз. Үвілне шанмазыр ашы хой тәплінрек шутламады дінчі. Шутласа бідерчі де, үвілне күшіран чыр пықры. Терес, терес каладын, виш тенгіде херехиге бұз. Тері бұл майы Эс ыштан тупрын шагын чухлле укша. Шав кап кайзембе шихланса кайса аллуна ют кескене чикмерене, варланы укша детне шардах секре Ильяс. Ыштан пулдыр барасан шагын чухлле укша. Шурри Володин унда, шурри хамын. Пурбере хара, ыштан тупрын шагын чухлле укша, укшашке гу. Шабада тавадыва сутрымыр, Володя байиксымыр, пушыт касса сутрымыр, Хирде ана сенче, күрік шыла-шыла сұтрымыр, пәчекен пәчекен шапла бұштаргаларымыр. Ай, шапырлансем, ай, шапырлансем, пушытнеде хавырақ қасырара. Хамыр бұлмазыр, ак, пуш пүрнене шешіпе елт каскаласа пыдердім. Ланчашка важихны пүрнене кыдардыры Ильяс. Пулать выл, ұн бекеде пулать. Пушытне марча марчачам, хамырада шабада думашкын кирле. Школне вара санае бірек ямастып, килде выльх пахсан да усу меня тұрат. Малашне ачам, килдех эшпит нумай булат, килдех эшленха. Атте, дәрі Ильяс, аттешкесі манын, итлесі пық хамана, килде тим рукте де юлать, мен думалыне пәтшенде тархасшын, мана вренме яр, шиде бұғыт, санайып үлімрен тада ұтларақ бұлышма бұлдарып, яр хал мана шкула, елінза Ильяс, хой ашынчен. Тим рук, Тимрук был хой вырыненче, унын хыйен эшнумай, нумай, каяшынак балда каяшын бүле мен мінді вас манан кунда ик иксірде килде, пірнеде ямастып хамран ништада ништада, укшунада памастып, килди кирле кирле мара усса гайдыр Ильяс укшине был пәдембек кесхине чиксе хучы. Ывылі кунбек буласа, выл сегірленсе юкре, атте. Анчен, ан пур пурбір памастып. Атте, шук-шук хөлем, малданақ білне бұл, шагындан пір пусне депа памасып, ан тархасла ан ялан. Сиренбек шышлесене халек, укшады тарас пулсан, тем курса тарасы бөлі, халек усала біренедер, каладыпшке. Атте, ман ұқшагына мар, шүрри болодин тетіпшке, пулин, ара. Тебірдесен, укшан күші шук, күші шук, камана хой аллыне дат шам хуша бұлад. Ачи, жерес патне житре. Пар мана володе пайне де пулин, памастып, памастып дедеп, татсах каларе ашы. Ильязын чари хурланса житре. Володе па візем кергуне пірде шкулагайы бірдесе сымақ татса хунычы. Аттесем худ карандаш илзе параса кетсе тымы бір, мэн кирлине туяны бір, хамыр укшадыва бір денечі. Шубы хэтенче кун сиктер месір бек Канышнемінне пілмезір, Володева икіжі ішлеріш, бірмана жүреріш, пушыт касреш, витри-витрибе ширла бұштарса, хойземші мезір, курга вешен сутса пус шумне пус хушындарчыш, шабада тавадава сутреш, черженге, чергуши изене, кандраба шиға-шиға, юнгалари чен шайыртарса Хирде, ана бұшызенче, курык шыла-шыла кәлгелеріш, кәлгесені уби базарне шүрегенсемпе шуламайын илсе кайса икшер де шер пуса сутреш. Шав инче шула бізем шуран гына утса да миже хутламарыши. Шапла йывырба терттенсе пухны укшана Ильяс патенче тыдачыш. Хал, шав укшана пір пус хварми Ильязын ашы дурца илче. Володя пайнеде пама килешмере. Мэншен кытартрыши Ильяс шав укшана хой ашыне. Ашы кымалне пәлзех тына чухне мән мухтанмалли пурчыши. Үлімрен хой ашы сірех пурынма пултарып бек, пулса тухмас бара. Уншында куншында марға. Ильяс хойен ашы біргі күн бек соғы десе шутламанчы. Ажи эшлеме пулдарат иккен десе хебірдесе кетнечі. Анчақ вал ағымынле пулзадачы иккен. Ача хыйын шивăх юлдашы умменнче сымах вӹçне тырайманшын мар, Йрес мар тене çрден унăн пырне темменнь сырхына пучларе, темменнь капланса килчче килчче те ниепле иртсе каяймасыр тăкылсадычы, çытса та ямажук. Ильязын хыткан пичче марти тăрăх вери кущуль тумламан тумламын шыбырдатса чржи çинелле анчче. Эс, Эс, хавна кущулбе херхендерес шинекен. Кущулбеи? шиинчи сапунне салса илчі ашы. Апла херхендерес шын иккен хахавна. Парха Харам харамбыр. Пір алымайне килне чух, асындарам хасана переход. Бұл шамындах Ильяза хойбатне турса илчі, шиш пушінчен лыскамадыдынчы. Хене, тарықса кышкыржы Ильяс. Хене, атте, аллу кандар. Пурбірехеп, анне вилнеренбе килде пір шуды гун курман. Шеркей сазардык турткалашма чарынжы. Ундан саппуне урайне шеклесе пече де, ывылне ыштан килжі ундан шапкаламады Ильяс юзей мезір те сымзинчен, те юн юқсаанчы, ашы шаплах хенеме чарынмаре. Каярахпа она алық патнелеттіксе сирбіндержі. Ильяс алык янахне пырса çапынче урайне персе анчче. Тухсагай çурдымран, урăх сана кужым анкурнă болдар, илдетне, çурт çынни пулмас санран үсе шитенсен те чикеленсе харамбыр, каятып, Урх килзеке местеп, тереде Ильяс ашы еннелле юн видер пыхса алыкран бирхенсе тухрре. Вăл улма йыране чупрре, ашы хычалдан хываласа шидеспе каялла шавырна-шавырна пăхрре. Юн карза илнечче ун питне кучне. Чупнымаях вăл ăна çаннипе шылгаларе, Хой пӹтемпе вараланса пӹтре, Шапахта та мӹнь вӹрлек патне шице урлыка çиченех чупма маре. Тăкырлыка тухсан жеш сывлышне кышт шаврче, çырма еннелле васкаре. Хăй татах та каялла çаврынса пăхре, хыçалдан да хваламасть. Чимха, мэншін чубать был, ұшта чубать, камран тарать. Она хышалдан хвалаган шукшке, кам уменчеде пулин айыпа им был. Кечі бұлзан да айыпран шапла хыдылма булади. Шагын шинчен асайлсен Ильяс тегісірек сывла бушлары. Валтарын шырма тепнеллянчы, сулғын, тексім. Шынгырдаса юқса бұрдан шыв херрине житсен, юнба варалан запетне питне күшне жузадасадыры, юнланна кепи шанныне жүре, шерем херрине бұрзаларчы. Шан жүреме хойын сағырадад. Тудын Тудинчен кінех юн юхма чарынчы. Те юнышпа шырцадатры те менбеде бұлін шойыртарса ячы, астываймаст. Ильяс тудыне чырхибе бешу каласа илчы, Суране сахалдарах бек туйынчы. Шамги тем бізігіш мұғыл тухны иккен, көй әнде алық шабынны бе булас. Ильяс шамгине баласа бұқры. Ырадаса ырадат де, юн бұрри балармаст. Ялвары керекен кебер бадинчен кедю анат. Ырза житне кедюже, пүшне сіңксе ғыжалдан удат. Ташта шавгедюре Ильясен де әне булмалла. Иртник ашсенче бұл энине хые хываласа кірдечі, Халь ашшын хываласа кіртмелі. Кердежи е ывлле таврнаса кедежі. Ашшыне аза ил яса сиве туйына пучларе. Урықран бұл кетю енне де бұқмаре, әнішінчен те манасшын бүлчі. Оша кунсенче шакынды шырмара ачасем кашсерен тенебек бұштарын ачыш. Пір диге слаптық сенче Тав шавлан кылайла вылячеш, хальгунда никам да жук. Килне каймасен де баян Ильяс, киле шинчен вал асада илесшін мар. Ашы вал тавырнаса кете-кете де, ундан күршесен патне дуқса уде. Пирин Ильяс сирин падырда шуги, шук, мурачи пачи, таш тагайса кеме булдарны, тесе янахне шылгалі. Үтті жереші урамри ачасенчен ыйда-ыйда білесшін бұлі. Шыраса тарықтырақ бірі худ. Міншін бұл Ильяза туза тузағучыға, укшине турца илже, Унда бір Ильязын кынамар, да пурчы. Хойне бір және шыбада дузапанышын шабульжи бара унын тавзымайы. Мін болса тырас пурчыжи, енчен Ильяс алықран виргензе тұқса кайман болсан. Бұлына тадахинесе аманны бұлечі. Шер деп нечі керензе гай, бил, пәт, Тонышсыр харампыр, тесе ылханчы она ашы. Херзе кайны хушыра, шиллени бежеш, шавын каласа хучаши, ехоен ывылне чында, урахран хурас келменне бежи. Мэншэн, мене була Ильяс, хоен ашы чаринче, шышынны тюлем пульчаши. Ятлы шаречук, ара аслашын пурха, она халлихе, шавда саплаштарма пулдарать, Ильяс юлашке бұғатыра сәдері құшшыне ларза сабынса абат та жиеймен. Астумас выл сымақсыр абат шиніне. Жиесі келней оның, килмени ашы ыйцадыман, білес шынде бұлман. Ильясын кебі чавзателінче, шеділнече, она тимірші майри, Володя амышы, саплазабажы. Ашы шавна да куратыргач, азырхамыш пульчы. Час кер вғычы жидет, сибе хелде мен тăхăнанши үбылым Тесе ебадас ебадас кăна да бұлін, ұтлашы екір мар, худа сазы үлден сенде, Ильяс шӹрине ошытны булече Унбекі ниғы жанда бұлман. Үбілі киленче пулнăйи, шуги ашы пәрреде те білмен, керлі бұлман пулман Паянхибек Паянхи пек хӹнде ылхану Ильяс тыван килне ерғы бас мар ыранда пырса керес çук Шуках Эпин, ышта каймалла, мен тумалла булать. Шухыш хыщын шухыш капланать. Тетрелле вырмандыр рине аныш хевелі чындырдене, хевел чазах вырман херрине анза пытанать. Ял тулашынчи сыртра иртне кунсен чипек вот шулдызем йылгышмашы. Халах тыры вырса пыдерне, кәлге туртарна, тәллән жеш хевел чудатнă шурықны, шурăхнă, суратсемпе, тексем пыржа анисем, тибетме сарзахуна така ула чапаррын курăнаççĕ. Вӹсем те пулин, анасем марха, лашазыр хучисем вăхăтра турттарма элгереймен пуль. Энде капкайзем патне кайып та, пәдем индеге кала сапарып тесе те, шуғышласа Ильяс. Володя ынланиха Бұл вăл кере, Ильяза мінлері бурен канаш паре, лыпландары. Пер бус ұқшазыр еп левренме кайышы візем. Ильяс каллех ашын хаярланна сынарне аса Ашшы Ашы онаш капкайсем патне батне пырадех. Ильяза бізем батынчен килне шаватса гаеде. Эсмен, ман яда ярза жүреден, ташта тарза бұрынадын, десе тада хінезетаге. Халех теміржізен патне кайма юрамас Хамбиксем патне кайсан. Йыснышы мін пульчеде, мін пульчедесе тепчеме дыдынать. Ильяс суйса да шахвырца калама бұлдараймаст, бара йыснышы Ильяс ашыпе шабышса каяса кетсехтір, аплада юрамаст. Мәтриксем патне кайма булад. Суран паллы сене бізенченде пыдармашук, ұйтса білмеді дынеш, біземех ялда ытышын сене каласа барыш. Ашы вара каллех Ильяса Эс бірге шавынбек элеклесе жүреді ниха десе, хінесе барағы. Үтті ажасын ашы, ашы бек, амышы земде бұр. Тедеші зембе аппышы земде хойзен шыллесене пахашы бұл. Халяк, тим рукта келде жүк. Ильязын амышы де жүк, аппышы де бұғытсыр шірегечі. Бізем болсан, она шет хірхенне бұлетшіш, хіне термен Мен думалайын дехал. Шагында ширмарах вырсан шырле кашкырзем çурзадыкма пултараççы. Пәчек Ильяс ыçтан вӹсене хириштырайдыр. Харушы, харушы çав. Вырмана кайса адашсан ына ниган да тупма пултараймасть. Шавындах билсе выртма пулать. Элле унын вырмана каймаллажи. Ильяза çак шухышта харушы пек енче. Вырманда да сасардык билсе выртма жук. Азапе нумай пуле. Мэншэн пызык хавыл пызык пузан кукыш куккышсем батне тухса кайнă пулечче. Чимха куккыжы она тахшан чында тахшанах каланы чха. Ильяс хыжан та хышан пурынас кунра йывăр киле пучласан тюрех хамăр пата пыр. Шăпах çавăнпех вăхăт çитмери халь Ильясын. Шакна вăл шак самантра аза илнешшн хепĕртенепек пульчче. Паян ыран тесен лайықрақ шуғышлаза бұқма бұлад. Бұл юреха, кәшір үшта шыргашмалла бұлад ел язын. Айлым зене шыраджы трек арса еліне, Кәшкі сұлғын шан жүріма бұзад. Таван ялі ашы яжібе сибедет. Пушанны хир она піргезе ошыдас жүк, тексім шырма шатра унвалли қаныш дезі қадырлемен. Хой бұл халде бұлін ширмараға Амагуры сардага шулчи Ильязын шара урине ебедет. Ильяз удас шерден шил Сулғын, Шил шилбереди бәрдер. Шығырса бәрдер кашки шил. Ильясын ежықны чарине был тардан шылзати петер. Ағалде пашырғанса аптыраны чүнне, урыхран киректе анларайдыр. Ачана кыштақ хыват кене бек бүлчем. Ширма тарах тарахвал малалла утре. Мен пәчікрен пәліне кахарлы ширми тарах иртре. Керегаш улы кеурлы кашре, тахшан балшагында пірре лажа жидерме Она чаваша жидезе, мишера жизем хенезе яныче. Иртне суранын паллы юлман. Бұл хал телекребе газаилчі де шиінче хманчы. Ағы бұл шәне ұр херрине дұхре, пәчек туйра умнешіце чарынчы. Кунда унын апыжы вырдать. Пызык марте мескене ем ежел курык бусна. Аппыжы пурынны бузан шәллі хутне керетчех жау. Шагынбек бахытра она ажашланы булече, шубырланы булече. Оша чаржи шинче ебатны булече. Халяк, Ильяс кама шанса калайдыр хой кураган нужине. Шулша хулленче шабылдададь. Темін сымақлать бұл бұл, тагама темін каласа кыдардашын челгіне чілгіне уйырма шукшке унынне. Шивықра күш пек тулды күйлі жудалса сарылса бұрдад, чечеге ларны шив Ильяс таваллахы барчы, пәчік канав урлы кашры, каллех ял еннелі шаврынчы. Тәкмелеш енче хевел шаврныш сап сары шулдра бұжысем семшерелі узына-узына анны. Тавралық тәтімленні жемен тәтімленед. Урамра шин жүрені балырмаст. Ильяс пір жин құрмаст. Онақойне де хал, да күрмаст. Ага тұқтар пахчи. Шүрт лартны вырында кымаға гына. Пахчин барринже киве арбалық бұр. Ильяс бірлік урлықашса пахчаналла кече. Пақча айкебе ларца тухны евішсем самай бай илне икен. Арбалық патне де шетрі Ильяс. Алаги ұжақ, шалда ұлым бұр, шав ұлымыш негірсе бұрцан. Күшуғыш Ильяса келішірі, балшала жі, ұлым жіне, жі, барчы, сәмде темкідесіре темін шабылдатны жі, Ильясын сехри хапре. Унченде бұлмары, пәр кайык алы херринжен шабынса бәшсе тұқса қайры. Шара жи Шав кайык Ильясран хыраре буласха. Енчен она Ильясах хыратре булсан. Шут жәрі был ытлам мәскін демар бұлға. Онран хұраган земде дубынашы. Тень ұн күне земде хыйнемай хышанда бұлін сыбынса майлашынеш. Тухтар дедешен мен ачаран ашам жапылман. Шабах, пурыначышке ялда. Теммар Ильяс, теммар. Йывыррине чыцай иртерме хынықсан шыммыллыбе келешесі был ырлық мари. Ак кундах шәргашмашкын пит вырынлы, шемже, шыба суйланы вырына сывлаза ашатмада булать, пірремар шывырза курныха был уже шырде. Ильяс улыма сергелезе хойвалли вырын улым жар жегірет. Иран был, ирбе ирех, инже жула тұқсағаят. Ошаланы озан хакаларать. Тимрук таврары ялзине жүресе эрне үртерчі. Күнне жарне хисеплемері бұл. Лашиде, самай хабарылчы, Тимрук хайде ырза жетірі. Шүрені хушыра бұл седел хушшине ларса ергелі абат шизе күрмаре, че ешмере. Ялдан дұқса, хире чарынзан, бұд хурса келешінче улма бешергелері, келінчен илсе дұқны хыды кышлары. Шагын шинчен бұл таврынсанах ашшыне каласа бачы. спір-пір пірпіршіре хонана да чарын марынам, тесе ашшы. Тимруга кірзе дұхма сенегензем чылай бұлнымен, анчақ палламан шырде ют қашыға тытма бұданат бұл. И ачам, урушине эне пусман шавғасанынне, кун шулда онағына пәлне бұлзан, апла суйлан сатырас жүкче тере ашы. Бұл қой болсан чынне жерден пұрынман бұлечі, пиренді шишінна шавынбек кирледесе үгідегірдешін бұлчы бұл үбілне. Темрук пурбер сымақне қалға урда ірттерзе ячы. Шунса қайны шынна халық чында Тимрука, Темрука, куркапа да, чаплашкапа, бір чілі тыры қылара-қылара паны, тыры худа шақса жүреген ыткалаган чызынчен пызығақ марбек туйынны Тимрука. Аплах баданасы имене был ачам шүбі марха, күшна кересшук, кересшук тере ашы. Үлімренде бұлін пілне бұл. Кымыл дұсачынекен патне менжен пырдаклыға кірсе, хана бұлмаламар, пирин килде пюремечте кугыл пешереген шукшке. Эшне рук шабахта чиберех туза килнеха. Улды михе тыры бұштарны. Халяғы шеркей шавдыр бех пава пасарне илзе гайза судать. Шеркейін укшишуктыр десені ғамда аншуғышладыр. Әші пәдім ялдиша ебітлі бұлдыр. Темрук таврынсан тебір күнкене шеркей ирбе ирех павана қайма бұштарыншы. Табаржы құдашыне пір шавра шығыр чекірі, пір шымарда бішерчі, пұшлы зуған илчі, пахчинчен сарықна хыяр бұштарса кечі. Хыяр не бұл ытлара хилесшінші, аплада юразақ килде кымаға таваган бұр. Она шидермелле, әшлетерме килешне, бара бұл хайбе пір хыярне кына илчі. Беже хыяр илне хыбарчы. Тимругын шуртран ништа да, пір самантлыға да пырақса кайма юрамасть. Кымага шыртек бұлышмалла. Шырде бұлсанда ашы таврнечен күржеміне тукса жүремелі мар, алыкне шанжықлы бидермелле де вырцашы вырмалла, десе хыдар каларе она ашы. Укшине хойбе мен чухлле илмеллине гына пілеймері бұл. Сылдым кесінче ил ясран илне пăхырсем чынгырдадашы. Энде пір-пір кетмен іш тубынастывас астывас болсан, шуле темін мар, тебір хутта хутлама бұлі, шингышу мменнче укша бұррине кыдартмасырдарақ тұткаланы чух вырынлы булма кирлібек тұйынадына. Кюржи аршинчен візем батне кутыр үшін тагам келсе жүре шукха, килсенде, Олапа велюже кивжен укша аптратма кере. килде жук тезен унында пюртре ебан задыма сылдабе жүк хывыртрақ осатса ямадырыш, тере шеркей Шивых Шивықмар, пава жуле. Ир духса гайсан унда каш енне гына житме булать. Шуламай шеркее яндуган чаважы дубынчы. Бұл хыма гая дикен. Шапла илім-тилім кайса, юлдашла калашса бына жүх, бұқыт иртне месть. Шурмаш улашицен весем лашисене таварса жидержеш, кандаржеш, хойземде абатланчыш. Шеркей шуржымарда марда жире, тебір шуррине тавырна чухшиме хабарчы. Яндуган чывашы онакына шутла задыраган жинмар, унын авдан какайы бур, шеркее был тукмактыттарчы. Шеркей тав туса шизеячы. Ундан весем лашисене күлчіште малалау уттарчыш. Яндуган чывашы паянах павана шидесшін бүлчі, шеркей ытла васкамаска. Бұл кіпе касы ялінчі пір паллана чываш патне чарынат, шавындах каш выртмада шутлать. Ирбе пава тәлі бұлы пыриха, тері бұл яндуган чывашне. Паллана чываш екен, кундалла ик біше шул шитсе гурман шеркей, унын ятне де манзағайнычы. Леш шабақта она хабылдуса ешінчі шанчықлы, Лубасайы ирек, хужан ураба жінжі тырра битмешкен саранда тупынчы. Кашхине она шеркей хоен ингекле пурнышы білгі кала-кала кытартыры. Шунса кайны шынна шур чавырма мен каласи бур, шымылмаренде тере пележі. Йывы шурдан хордамышы ялгым, будкывар жав, ирде кашта сыхлансақтыр, ялан сехрю пәлдәр куне ав кюршӹри киштек ялінче пәрі хойсен кюршинченех кыварилсе таврынны була сұхлан айман курынать, пәр көмбіркне теплерен үгерсі қыварны. Килінче пәр шырбы беш ау халық көчіхне перегетлерек бұрынашшыншке, шапла яшка шақса пәшерес хушыра шыпақ пәр урам чарвуз бұд пашаленче, барринчи пәрден бір чул жұрт кына шунмасыр юлче. Вудама вăл çын инкекне тарабат, халăх азырханарах пурынма пучларе ытларахы халь чул çурт лартма тăрăшать, бут кăвартан сыхланашын çав. Чул çуртлардашы тете ниха сымах вйнекечче шеркей. Чул çурчав, чул йывăçмарен те вут ттеррце унтарсан та чунмасть. Чнда чул йывăçмарха шеркей ăна хăйде чибер тешмĕртет, анчах чул жұрттавасы ытла хақлалар әтпүл. Йывышран хаклы марінде, керекмін галасанда, килбешне килде шапса кіртмелі бұлзан, юнеларат, кубала да кубала, ураймача десен. Ара әнде, келенже жұртларсанда ураймача кирлех бұлад, кирле бұлад бұл, сымахи ун бірге тымасха, кирбешне десен. И каларын тері хуша. Пулса күрнішке епсирінгенже, варман херребе унда хойырда ки беле білмес, мен жүхлі кірбішкірлі, шавын жүхлі шапма булат. бе хайыры нумай хаунда, тада мен. Остисем ішлесен, мінле остисем. жин, кашнишин, кашнишин аппалана пілмешке унба, кирпечне шабаган де, она херце ішекірдегенні неде, кайран шуртне табаган де, кірлі булат, ыштан тупса пәдерін бізене. Бізене? Павадулды бізем. Өсір аныраса жүреген халыға ыранах лаве-лаве беларсағай. Қаладыпшке нумай дедіп, не күдарсан шуранақ қыпса бұрашы. Ондарса бұшланы сымақ бірге шерке чынлазақ шуғышламады дэнчі, Шав қойзен бәдінчі, Ярслав Варманы херренче кирпіт шапма пулатинине бұл тыван ялінчех тақшан илтнетчіға. Шау ұзалуқ семех, каламас жүш пучке, халвыл шавна асада илесшук. Хыйыры нумай, тәме ширма дулды, керле шүрлі ундан пушыла вайырце тұқмашук. Том шырылад, шибеде шавындах, Шарда ир, шарда ир. Ача, эсі мана шапла каласы пит, ядын ха тере шеркей, шартамас шишне шыл каласа. ядын да мана, сымаху, пір терезеде килетпек, хытлан сабықма шутты дазы, шутты дазы, түдін мазрара. Тип қашық шывара ағазад. Чәлге вылятсалармашкан майлырақ болдыр дезе, шеркей шақсумлы хұшана сыргавушка эрех дейлсе келдерчі. Хойсып маре, ятшын дезе ғына тудан сабықре. Херенге хуша она пидех те қанарсен канашсем бачы. Шеркей шавбызы хускатса ярай масранда Утламышра харичен шаун бек чул жұртларца аппаланаганзен пулман, пөлмен курман эше каман хұраттыр. Шабеше оста білеген пір-бір шанжықлышын тубынзан чешавда тезе жынғылдатры был. Унбек шанжықлышын земде шукмари кен, шурт хужин павара пір палланы бур эндюк ятлыскер. Бұл яла пурынма кушаспек калашкалатчы Шеркей шав эндюк пирги тепленрех ыйтса білме бігенче. Шинны был остыне остада сывылхран йывашра рахимеш. Ну, варман херринче эшлемеле була тезен был килешме кирлеха. Аякка тухса жүресі уншын теммар, таван яренчен хойхышан тухса кайныне те астумасть. Павада вражынчех кулленхи эшпе тармашса бурынать. Халяк унын хватер укшиде пайдах тюлемелле деть. Яла пулма хиришпулма кирлімарбек туйынат хужана. Шинни вара пить эшшенімеш, кунбек эшре мен шамрыкран пишіхне, арыме вғыт сырбилсе кайнымен хирачипе гына бұрынат. Хирачиде пәжікімарінде келде яшқа шығыр хадырдеме бұлдарад. Ағал пит юрешин шанчықлы, чейеліне сүйелі жүк, алды кугырмар, мұқтан захытланмаст, шынна улдаласа ларса күрман, ыраш шәгірне юрадаган шинінде. Хужа ун біргі пәр икіленмезір шандарад. Паваравыл пәр пызық херле чергюрен кебергеннелле парынаган хырақ қаслы урамра шатрун пүрте пұрынатмен. Вишемеш нөмірлі шүрттезенде тупса барашы, шав ендю кирпіт шабас әжеде, шүртларда синеде, пәдембе хой майлаштарса яма бұлдарад. Эшне хелне тирбейлі тума білеген жин тезе шандаржы ына келхужи. Шеркее шыбақ шавын бек кирлі жав. Ыштан гына шағын бек үрі шуқыш сыбын кил хушине бұл темеже хуттав туре, пір май килнне чух халихмар үлімренінде. Юрий хойбатне хонана пырса курмасенчче, Леші вара, шиді біршке мундалла да манчынақ хыма таврашту янас эмет бұрға, тері. Шеркее шунат хушынчы дейін. Бұл шәркаш мазырақ павана тұқсақ Шау шав ендюгашитсе курашын бүлчі, анчақ шәр барынчы тапранмары. Мәндесен де күнда палла қайман тавраш, күн шудипе жүремеш анчықлы. Шәрне васқаварларақ иртелешін бұлса, шәркей тем жинчен де шуғышлаза пүш шавырчы. Эндюк шаплақ ұн азынчен туға білмері. Әнде малашнехи пәдем күн жүлі шав шындран келесін дуынчы Тәнжере шав ендюк пуласмардық, хай үлімренде мәскінле шабибе нушалан запурнасын дуйынчы шеркейі. Кавак шуды курын макына әлгірчі шеркей кел хушине варатмасырақ хай шулебе тұқса кайры. павана чухне хевел тұқса сарылнычы, пазар керлемедідінші. Шинсем лаве-лавебе панулмиде хыяр, кубыста да сухан судашы, бұлық пасарынче лаша судагансем қашса қайса хаклашайшы. Пәрі лаша жүредет, тепри лашине мұқтат, элчі де екен лаши. Энес темар, ослада, күнбек лашайы, пәдем пава уесішен пірден бір бұлма пәлне бұлық Сымахе вылықшинчен пымастейін жау, палан бек тұсымаға да паттыр энесем, витреш сене да наянланса кавлеші. Тынада бұғыр, мақта пәчекки, мықлы де майрагалли, сәтлі де кағайлы, көмалғы камалғыбат, хошне міннегірлі, шамна туянма булад, кесю ғына хулынрақ бұлдар. Пазарда шапса еснебек шын нумай бұлсан да, тадақ бұғынашы, халық килсех тұрад, ұштан шыны жат бұл. Кам гына жүкші күнда, чывашы, вырызы, тутары, иржи, мықши, батты, шамрыки, аржине, Вешкен херу прашсембе майразем, мынгымылла кашсембе япшар судужызем. Пуяне, чухане, пурде темен судаше, темен туянаше, тариде булин шыптарин, мухташе, хурлаше, тава кірзе шабылдадашы, агыш-магыш пызык пазар жиен, сирелепель метузан біргенчіге карын Шеркей таптавар шул вырынне хабарна ирекрех шерелле келесе тухры. Лашине аран иртергелесе тыры судаган урама шитре лавне чарзадычы. Пасарда хал тыры ытла юнелни икен. Судас шук пулсан мәншін кунда жиди турттарса келжі хайеппин. Юн хакпа судма келешмері был. Тебірдесен укшашын тегінсе марбыл хал. Шав кипе касы чыважы патнех кірсе хваре бидех майдымар болсан, тепрехинче кизе сутма пазара Шеркее шақшуғыш илердірі. Вара лашыне малалла ұттарчы, пазар хергенелі дұқсан, хайхи херде чиргеве курақ кайры. Шав чиргі пазарынчен инчехмар, құрақ қаслы урамра, шатрун пүрт чы она кибе чыважы. Анчақ күнда, пәр урамда и кадамар, темиже Бәзенчен хышы тывырда, хышы аслы, кирлешінна хыш урамра тупма булать. Пасардан тұқсан шуғыша қайса был пырдак лажине жы. Башымық шырмари, тасамар жывра кывак-кывакал ушхынезем васкамазыр Күнда Кунда шеркей пір киве кебер азырғары. Кебер херринчи тавыр урам темері жиуна. Аса илешін бүлчі был. Урам тамарға кунда. қазы жеш, Бишіміш мар, икіміш шатрун шатрун жүрт күрінса кайры. Хапхи херринче кәжіне алық бұр, шав шатрун шурт бұл гына. Шеркей лажине урам еннелле туртры, шатрын пүрт жарынче. жарынчы. алық не ұшмағына дычы, она хиреш каш кірбек пызык еді хырлатса біреде бұшлары. Шеркей шалалла кеме хырары, алықне хывырт құпса құчы. Мен думалла бұладенде. Кәрес езен де кеме жүк, кемесен де юрамаст, жаплақ қашықса қайса берет. Чүречерен шаққасан жеш, тұқса ұжаған теп үлі, теп үліме. Шаплай икеленсе тұны самантыра шал енчен херарымза сейілденші. Шин ұнда? Эбі деха, енді шағында бұрынат шидесеттім. Бұдам шулалла житні херарым алы күшірі. Шеркее бұл тезі қайныш лепкінжен бұшлаза Уринчи шабадине жиди пықсатиш керчі. Сын хаярланны бе курінчі, пір сымақ қаламазырақ алыға шап хупса хучы, хой шалалла кечі. Ага әнді мін дескер бүлчігу, саса хириш тухриха алықнеде ұшыры, ундан чын мезір думазыр каялла кечі кайры. Йыныш бүлчішім бара. Немен таба білмен шеркей, хой шитсе чарынна шырдех урисене кужаргаласа тыпырдатса да че. Тегехенде шақ бұқсан да ұсы жүк бұл, тада ұштарақ бұржы күнда шатрун бүрт. Эндюк ұштарақ бұрынныне күршізен жән ұйтса білсен де юратшы бұл. Үрежін пірсымақ тавырмазыр ұнымінче алу құбас жүк. Шеркей шаплашу ұшланы бұғытыра, шалдан каллех ураза сейілгенче. Хархинче, шурма майралла да, шурма чавашла тумланна шамыр кер тұқсадычы. Мошар сары шибетне малалла узындарса яны, пызык та шибеч кушлы, сыне пиче чипер. Сире атегірлечей, ыйтрывыл шеркее, хура кучпа, тингеререк пықса, саси қоян ушын янырать. Ирышинзем каласа бачыште хамана, эн эн тюги, шагындарақ бұрына тезетчіш, шагында марши дерімде. Шагында, шагында бұрынат, атте булать хывырт хывырт каласа хучы хер. Халі килде чук хавыл, кондырла шидеспе таврынма кирлі. Апла икен, апла икен, юрий унбатне килсеттім шабда. Килде чук ыдақ ыдах был пиде кирлі болсан, кондырла тілнелле, килсе каяймари. Килесе унчухнеде келіп ха, барарақта бұлін курны шасшы жав. Лашана, лашана сирим патыра керце хварма юрамасти. Юрат те Хватер хушине кыштах укша тюлесен. Иккіленерек қаласа шеркей бе қалашаған хер. Ара енде, решин тахаебе, кыштах тюлемелле бусан, тюлі біршке она, келешірі шеркей. Кердес жепін лажана. Хирача хапха ұшыры, лажана хуех чәл бірбешін чабыса, кардиш барине кірдірі. Узал едада херачана булатинех бірмері, выл касмыкра, онран хорамалли де жүгекен. Хирача шапла аршынла хайуллықпа тұрмашни шеркее пит келешіре. Пахысын, хайбыл, вун білік шулдан иртмен бүл, эш ергене вара чибері хынықса житне. Лашаны мін шидерес сишінчен, анағышан шыварма юрасы шінчен, келішінді бек ыйда-ыйда білчі. Лав тыры бур, тыры бур, мінлежі, вылық тавраш михесене шурасран, сыхланма бүлежі, ытры шеркей. Ним пашырханмалы де жук тавыржы Хужазем хойсене вылегесене кунда усрамаше, Лажыра, кунгара батне кагарма булать. Апла аван кенха, ескерем, міняттычышак. Маюк теші мана. Эпин майук шахна каламзана тере шеркей. Мана сан ажу кирдечі, калажас бур. бұр. таврны чен кайза кайза жүрегелес марча жите зеттімде, лашана кундах хварзан сана пысык чарма буладенде. Пур бірек маримана, Мен чырманасы бұлдар, қыштақ тұрзан шыварзада кереп. Ай, чиперейкенес дәван бидяван бұлад, бидяван бұлад, хебірдері шеркей. Эппін ман кыштақ алла дұқса жүреме май еккен иккенха. Хавырыне хавыр біледір жау, қаласа құравлары керача. Майук пит кымыллы калачат. Шеркее әвіл пулдықлы бек туйенче. лашыне таварны ғышын бұл хулана дұқса ұдырем. Пава хулин чапе пызык ялдан ытламар да, халичен ятлы хуласенче пулса курман жынжын, вăл шабахта хула бекха. Элехи шулсенче шеркей иквиже хутта павана килгелесе кайнычы. Пазаренчен урых ништалла да пырынман был, ништалла да жүремен. Çүремешкин укшиде булман, тубынман тубынман тупынман Паян Паян тесен хой хой хой иреккен хула ирсе жүреме пызык чиргюсемпе мечетсем курать, хулари ирден жүрен мешенсене асырхать. Тахшан шеркее ашы чэнбір хулыне де илзе кайса кытартнычы. Шүрхи ею сарылна вғыт чуынчух. Шеркей ашшыне адыл курасшы тесе аса илдернічы. Лежа она пилік пус похырбанычы. Кайса килячам хавах сан бидер курать. Тенечі она ашы. Шеркей пір бәчен тұқса чупнычы. Адаш асран хұраса Бұл үнжік пр уран бажеш анчы. Кайсан-кайсан бұл хурзем ішсе жүреген бір шыв адыл чак екен, ну та иккен, тесе часах ашы патне даврынчы. Шавванн жүхне бұл адыл күрдімақ тесе шуғышлары. Анчах пыра келе шынзем адыл шинчен кала-кала қыдардыне илсен, хой күрне адыл пулман икен десе Терезе икілене бұшлары. Шавын бұл пызы хулан аякин шепер урамне курнычы. Пірерде икшер хутлы чул шурцем ешлі чунда, сырласа бідерне бе хапхасем темен чухлечі. Ай хуладені чаплыда, урам барринче пәр курық туни кураймын, тетші был кілінде табрынсан. Пава чынынде чәмбірден пәчікрехтеші, хойне кура пурпірех хулаға был. Урам херринчи хымасарны шулпа баскамазыр удат шеркей. Икшер хутлы шыл шурцене курсан чарына-чарына бұхат, илемлі шурт, жүрежісем алықран жүлі сарлаға, ысран ғайын шав, аялда шешмар, шүлде де кырылцасем тупада, тубада, мен иши іші терлесе бідерне Шыннысем урамала, тухмала бұлсан, шав кырылцасенчен шірелле ана анашыши, сигесе, сиксе анишха бізем, хыбармалла бұлсан мменнле вара, чикмек тавраш, килзе хураща бұлжав, туза бідернішке патка, тезе шеркей пәшіне шарт шапса дәрінжі. Решет де елт тимірденді тарны еккен, бізіне чечекпек, килдерзе ерешлезе бідерне. Шеркей бүлин бұлін шагынбек шуртлар цаяр еген. Уназынже иртне күнсенже гына шагын майлы чарзыр шуғышсем шукчыға, халдесен, қажыға білмен әмеже юмахрибек Тебір десен шикленмелі де марбулға унын шағынбек чаплыда пысық шүртлардас болзан. Әмет шав, тарана білмей әмет. Шып кына шағынбек шүрт ларсан чышавда. Ашта калама, пәдем табра тілінне пулетче. Шеркее чынлаза келешрі хой пайдақшен пықсасабынны кел жұрт. Иге хутлы чул жұрт. Урам ене шығырақ чүрече дұғат. Межеха чүречі вунике де жидедіккен, барринче шүлде, балкон. Шеркей шав балкон әнде хоймайлы ынланчы, шүлде шағын сатыраган крыльца дәрі болына. Балкон карлы кесене темірбет тимірбет ыттарса бідерне. Шүрдумінші біренен лыс турачысем, икіміш хутри жасыне сірденеші, шеркей жүржі умінче біренемар хурама бұрчы де, шунны хұрат Ағы, вай илсе шидердір қабыл, шурталарды, пәдім шурт умне бек тиреклар садухе. Пүртне шүлледабы, темеше жүрече астары, андив, пәдім ял курын сатадыр. Шавынбек шабынбек шавынбек, бірене күнда питлай құбырлады. Ешіл кытра балкон тұррине, шумыр ебедес шүкбек піргесе илне. Кардиш енелле тәрлі тәслі кіленчепе картланы веранда анат. Шулла ебі қатра ұры құшызем шавында рехетленсе чей ешеші бұл. Ун бек шарде чей де чей мар, шербет бек тутлы бұласын дойынат шеркеем. Веранданы құрақ аяки шавра дегенед. деген байуна жар кәшіне алық бұр. Шалда сон яны бұлзан да хапхи ұшақтырад. Апладық, Кірсе тұқма юрат бүлшке юрат бүл. Шеркей малдан пүрде урам енчен бұқса шаврынжы. Ондан аяқ қарақ бұрынса, де сізене де пір-бір остабек бұқса дұқыры. Шав кешін алықран бұл, пүрде шал енчен кірсе бұқ машқында хайры-хайрек. Анжақ шүртне кардиш енчен тәплін бұқса бұлмары. Шалда шынзем ешлі бұштарынны. Візем бұлық бұсына да Шинзем шерке еді азырғарыш. Эй, чаваш, кірлі сана. Паште Иванчии? Палланы шиншке ами? Мән харазадырадында да, ирдех кундалла. Хараза марча деха, тек ірзен юрать, тек мезен юрать, калаза хучы бұл бендерек қына. Бізен батне пымаллах бүлченде шеркейін. Міншін кеме ан юрадыр, ак сана яшки, шиттерсе яры бір, тері бірі, түпеттей тұхынны шын юнланны шешіне шедік шүрік башыл каласа. Кунда лаша пусны иккен, шыпах тирне сүзе пәдеретчіш. Візем мінле тұрышса да басқаза ішленіне шеркей ыдараймазыр бұқсады жы. Лажи пит мандыр болны сап-сары жу сейлен садырад. Сахым шимес піршав ши мес піршав түрре дұғаспек қалаза ғучы шеркей. Мен шиетін тата. Эне какая, така, сысна какая, сысна сысна тунгас булать витюл. Шымарта шиетне тада шымарта пи тутлы ами тере тюпетейлешін. Шымардыне ына пурзымырда юрадат пыршке, легірдетрі шеркей. Шабығытра тюбетейлі темен каса илчеде она шеркей еді сабачы. Ме киленде пішерсе шиеппін, мен гу, ойыр шымарды, пи тутла абат булат пішерзен. Шие деп она, Чинзембурде ағылдатса саячыш. Шеркей кына кулмаре. Хойне паны ябалана был бір-бір ослы, конавал тепчезе бұхре, ондан хойпаден жишеше тұтса, шалды темле, карындық сене каскалары, чымыр ябалазым, кылар забарахры, худаш пеккине тебір худ силлесе тасатры. Калырға, чынақ шақны есірмана парзаяны бұлыттыр чейі? Падымыршкенде, тада мен Рехмет хазире, рехмет, мен жүхлет тюлемелле күншін, Укшасыра рахи кай. Шинзем шаплақ құлма чарын мареш. Мен дывадын бара ба? Мен дываса она хамкына піледеп. Сăхымшысем шавылын ақылдатырыш. шеркей йывыра илмері бізене. Кулыша хириш кулыш. Бұл шапла кулышда ирттерзех, шав хаваслы сăхымшысем баденчен туқса кайрем. Хайбе пірде илнеше варда чықрашне чергезе чикре, пейт мелі енчік пуласын дүйінче шавғудаш. Килне таврынсанақ, она ел тазаса шидерет, ошне табар ғурса тебедет, чен хайуба варым шагытывать, майенчен урца ярать, шанчыклы енчик бүлчеде. Ук шагирде чухне кыштырт илет. Ун енчикне никам пағаган чук. Ук шатулдарсақ майран шак саяма булать. Сахымшысем кулса сайыл жавы кульчырақ. Візен ыры байрам тіліне де кемелден урықты каламалық шағын бек шанжықлы енжік візене де демар. Аслы урам ене дұғаған, пір ғудлы анлы жүрдуменше кедесіре, кавак кебеді ғанны шамрық егеттірад. Бұл шүйхе-пішіхебе ялдар-ялдар адыба, хура шүшне яны яныбек Ягат тураны шалбар жүге жылаварба. Хай бе басқа мазыр ұтса біріган шеркее азырғазан, шамрық егет ұшшын сымақ бұшлары. Хода, кірзеду хабирім бада, ошаланы озан какая жисе қайны болатын. Мінлі озан. Ирхине кынадытса келчеш, пить авана батвыл, хода, кірзегай тархашын. Ақтада енде, шивық таван хұрындаш бұл епле шапла хистезе чынет, шеркее таштан палладик кен хадада, хода да хода қойвал онан еплете паллаймаст. Кучухнеги шамрыксем, шумырхышынги, комбазембек, ыштан пӹтемпе пӹлсеші құрындашта бұл, палланышында бұл, улхашри, кәрюзен десен, весенячи кунда пулмалла марчыбек, чынах, йынышас марчышке, тегелесе шеркей она кириш кулгаласа илчеде, чибер жүретре, тезе ала тұсы. Эбірде чибер бұлмазан кам чибер бұлдыр, тавырчы Адя кунда килне килнех абатлансах кай. Чармантара сиде тепшке тері шеркей, энде шагын бек май килне чух, шикелесе тухсан пит вырынды пылма кирлете, хуша килтех пул, килде булмазыр. Мен жимелі пулі жибара кірсе тухсан. Камална мен гаят шавы бур. Ытла бит, калаза хуча шеркей, аса илне сымахне, мен жи есене шавы бур дейд. Халгына тыца килне осана да шариклесе элгерне имеш хынасем буштарыны пуринех. Камсем пульчыши вара кузем, камсем пулма пулдарачыши. Бұл тада ыйца білембек туре. Чейде бұр тедененде, чейде бұр, капкас чейі, ай тубада, пірер күрға, ішсе Ик күрғадаларды бір, керзе дұқ тархашын. Унбегех тархаслаза, ва седір бұлзан, кыштақ, чарын сатымада юрат бұл, ебі күнда хамыш чыға. Вăл çаплахенде и хăта çакăнпех хапал таваган çуртран епле чарынмасырах иртсе каяспор, сире эпир кире та хавасланса кĕтетпĕр. Ара эзĕ хамырын таван хурында жақ пулмарын пульде, сана ниш та кайса хураймарымшке мăкыртатрĕ шеркей. Мени ашыр аннерсем чиберех пурнаше пуль, чибере пулмасăр, керер керер, хына болса кайырах. Шеркей сымахне пилсе хисере кывакке белле егет килне гына çав егетпе кала çатып тесех сымахласа утре. Анчах оның малалли сымахне хăйын сырбышне никам да илтмере. Шеркей шалалла кірсе кайры. мәлі күн быштан чешке баян, утламышсем авы шеркее ұрлы хашы, павара еплелі, шеркей кунда ұштақына шидет, пур шерде де кетне хана, урамбачи бер ирсебыны чухне де сідірзе денебек керегене кірдешші. Шеркей шелепкіне хулху шине хесерже, картлашкалы лутра пусматырық тап-тап пускалаза шүлеға барчы. Шалда шуды, темешесідел, әжегенде, шиегенде нумай, хулара ятлы зене шамбек ежінашы бұлінех, Шеркей тепеле үртмезір пір бірінда пускалазадычы. Лар акшақсы дел хушине, тері бір Шеркей хойне ларма хушны сидел патне бычы, тар кдесе хесензе ларчы. Хайхи майра шамрыкскер, кашыр ун унумне пырсададачы. Ара ергелле пілеймерім деха хына бұлмашқын ұштажарын нине, хойнешеш үлденеспек контамрақ қалаза ғучы шеркей. Майра унсымахне пидех итлешін бұлмары. Сана мәнгерлі, езешеш үйтірі. Мәнгерлі булдыр шеркейе, хынанамменне кайсан, унын нихшанда мменн юратнине ыйцаш ес йли çук, мменнь параçы çавынпа кунышать. Хăш чух шывакрах яшка пулсан та, яшкăр шывак темест, тиргешме юрамасть. Кала хывыртрах, баскатре она майра. Шүрбеші етне, шырағына, çамăр кубыста шүрбі, паруға ғайыбебі жерне. Унбекі, темпегек чыға пиренчынна шерке импушек есігілзе ғайры. Эрех тавраш, Э, жүк, әшмес э, бір жав э, ебір ерехне. Херлине дейі, де десен э, раш. Мен жүхле изе келес, хавар біледір бұл херім, хавар біледір бұл. Аптрамалла санба, кугіл жиетіне дада, бит лайық бешерне. Шем жабат шыл жем михавыл, пирен ешізене, илзе келеге пин, юре, кугілде илзе келзе барып, тадамын керлі. Мен бұрда да сирен. білме хайры шеркей сыснашурикакае, така, хуркакае, Осанда бур, шыбақ паянды цагилне. Шымылын кулгалары майра, шеркейрен күшне илмезір, ай тупада, тәлінчі шеркей, кунда сирин биш кундықта шимеші дет бұл, чынақ, пәркетмен жерден, пәркетмен жерден бізі кесеп, хужине тавзымахи дешітме, хоналаныне тавырсада пітерес шук. Ну, осан кагайне илзегілес бұл, лайық шуба ошаласа бішерне она. Энде хыналанны ячы пулать çамнах илсеклисе парха пӹрре хут. Килешиценде çулталык хуши кунда хына пулни азымра юле. Павара осан какайыпе хана туса ячыштесе ачасене каласа кытартып. Чибер тумланны майра пышне сулкала сулгала тепір сиделі патне кайры. Хой ошынче шаплах кулгалары был, апатланмагене япшар жинран. Шергей урыхран ун енне шабрын мары, пүртре хай балланы шинзем шуки тесешеш енчен енне пахкаласа мулкачы кучне чалырцаларчы. Кунда кампатне килсе кедине шаплах пілеймері был. Шав майраба да булин калаш сабықмалатчы булюнын, вара хой ышта кедине пәлне буличчы, үзем кунда мен ятпа бұштарынды жи, Ак хирешри седелі хушинчех пір шамрық майраба шугіл тумланны вырысшынны, Ахыртнех арлы арынлы пулмалла візем. Шакыл-шакыл калашсалар ашы, апатланашы ашы хужизем сідел батне пырза, хистесі кітседым ашы. Ятлы жінзем бұлінде шавзем хулара, Шеркей кашт-кашт бұрыста пергеле жэмбек таватха, майы кілні бұлзан, чәлхи чыдайман енне, бе тембе калашны чыде, анчах лешсем ун енне чалашында бұлін шаврын сапықмашы. Кала час пулсан бізене ырысу наскымылебек, чергіне ұжында кайран шалт баданса бітмелле бұлі. Юренде, шеркей хойзен хурмине тұтса чынмезірдерек ларчыға. Чынақ анағында хұжазем, хойзем чынзегірдіш, хойземек хына давашы, шет бізен хына бұқасылы жабынбек бұл. Мен депчезедір аси бұлдырдады. Шынзем кереші дедуғашы, кереші дедуғашы, Кәні бір алы херринчи қымған батне чарынса аллыне жывать. Шеркейін қойынде алды тазамар, шын жинже она, олаба белюжі вірінне хуреш, белюжав шит сагыр кунда пірре шывына дейшуги шеркей унбек марха, Пажыр соғым жызем баденче вараланса пітне алдыне шумазыр, абатта шариклені озан бұлсанда, оша анас шук. Бұл лар жерден тұрса, Кымган батне бүйчі, аллине тұрышса жүре, шур алшылды бекшілчі. Ша бұқытра ұнбатне хайхи майра пырза, сәдел тұлды әшіме жиме ларсақы баржы, Хой аякинелле бұрынчы. Рехмет сана херім, рехмет сана, аякранақ тавдуреуна шеркей. Майри ұн тав мақне илтмері де булас. Әнде шеркейін күжа кіреспек сігінмесен де юреха. Бұл калле хой не бірсаларчы посланаган какай жүрбі унын ескіліне еккіне калама жүк Шу күші бидір палараган ісленні кубысты, шыран бишні улми, техімлі какайы, шытмазырақ анмалла. Кашы кеде шап шуры, кіміл кашық алыратыт калама сулмаклы, йывырда мелле шығыры шәне ырашран бүл көбішкада шемже, шодықланса пюрнебе кышт пусасынах сідер жүмне лапчытма булать. Пюрнене бешерцен каллех агыш мама генчен туны миндербек хыбарса гаять. Шеркей седелі ирик. Хойбе юнашар тада камда булин ларасынақ туйнать. Анчах хой батне пырагана ниепледе кецейлеймест. Леш унвалли эшмешиме илзекилни майра чи кадари седел батне кайна да шеркее Эсіміншін жемесінда да, тагам жемес юнда дада? сазы илдені еннелле шеркей баскамасыр жаврын сабығад. Чашық шыбала бұштараган херары екен шыбақ шеркей едін керет. Сана қаладып чываш, міншін жемесінде деп, ергешетне? Эбей, эс мана қаладын екен, еб шиеси бұл шиі ши она, ши бір, Кунда мен пұррежін тавда бұжақ. Шеркей тене хый патнелле тада жин пырзалараса кетме бүлче, пүшне шеклемезір шимеді дінче. Ятшын дезе бұл ерехне де ярза черке херетрі, сыпсада бұхре. Эрехе хыватлы икен, шалдан пөжерце хилчі она. Юнашар сәдел хушинче пәргеленсе пәтне битлі пәр стариклар әд, сиктер мезір бұхат бұл шеркейі. Паллана тесе дезе бұхати шапла, пур бірех білмешке, таган біріне шеш құрат пуль. Шеркей она асырға мана хурса пигенсех шимет Старик шаплах уненелле пахмачарынмас, хой пір сымақ та чынмест. Шак ерехе сана да ғыштақ ярза парасмари, сымақ шукран денебек каласа құжы шеркей. Старик тинех күш сіктергелі сейлжі. Пушы күргене шеркей еннелле Шеркей шавгургана ерек ярабышлары. Пулдарашын марчывылына, кургине щур сапада каядиккен, анчах хой азырхамазырақ тулдарза стариге тұттарчы. Ме ыры көреппен есте шығыр хұжабаденче. Старик басқамазыр он еннелле дұрдынче. Тавда бұш үрі жынным, мұқтадып үрі кымылна. Хулын зазаба қалаза хұжывыл, шеркей чымбақ кургана хавасланса тұтса. Алды хойен чытреве юкре тавду. Шеркей тадах пигенсе шимеді дінчі. Шүрпіне был, юлашки тумламне де марчы хабарас марчыдесе, турилкинчен кашы кешіне сұрхандарса сыпсаячы. Эрехне тадағыштақ асибірі. Апат анма пулышны бек туйынча она. Тинех ағы байда хушынны бек пульчы. Он кіленчі тепінче тада ерех юлны чыға. Пырдақтырзан, валшавнада, хойбе юнашарсы тел хушинче аган ярсапачы. Леше малданхи кургана эшнебех лебергайны икен, кушне кучне тăдышах шылкалать, сымсыне турдать, унпаникам калашакан çук да хăйдделлентен мăкыртатать. Арым билни вун жит шулда буни кундултарчы, шау асыма килчче те ккерсе тухан пӹре харымчы, чӹвелчче кечсем пек Батыр шул ытла пірлет жав, халяк бұн жите шул ытла, ху мишереха ха, хайза үйтірі шеркей. Шитмілсем пұштарадып, хайза асынса келесі мари дедіпшке, тем думалла. Хавыне ху білен жавінде ху білен, тавда бұш, эпинеп уттарамха, дері старик, ларны шерден ебірін шекленсе. Бұл васка мазыр дұқсағайныне шеркей, мән алы хубыны чен, пақсадырса Шеркее осан кагайне хизе бұқмашқында бұғыт шитре, чында тутлы икен осан кагайы. Шагын пеккине улбутсем еші дед. Улбутсем бізем патка осанран тадықтымашы бұлшав, хыремесене ұрды ярса жүреші бұлға. Бізем күн мар, ағы шеркей баян шыбақ бекте бектехімлі абат тілне бұлчы. чын жын осан, атсем, ку мақмар бара, мар, ку ұрлық, Озане ташты патша варманенче, ташты патша хиренче ыргурса жүреніға, такам күшне курынса хапсандарны бұл, тағыш остас унаржы тұтса кілнеона кунта ағы хал шып кына шеркее бұлчы. Ул бұл семші еші жав шағынбек числа абада, текеме оша кантара чынақ, тирге сезен тиргеймен. Шеркей шыбар дулли хыпса чымладь. Ачашта шемшей кагайшы ми шивеч шылдельне лексен кымырчак пекте пренчик ми ванать. Какая калама жук шуллы. Телейлі шеркей аллысене кынамар пәтем питне күшне шуба бараласа де хал-хал бидір күрнас пек шап шуды сынарлы бұлса кайры. Бағытне пәліне хына дейін кабықлы саринеде седел сідел кейсіл тупада, шеркей она сывлы шавырмазыр ішсеячі, Шақ бұғыдыра патне хайхи майра жетседічі. Ну, абатландыри Ул бұд бек, қаладыпшке ул бұд бек, тудыне шула каласа үлчі шеркей. бек хынара бұлныне астумастыпта, астумастыпта, эсір. Паварақ бұрынадыр бұлжак, паварақ. Ажыр пачыр зәмінде, чиберек жүреші, сывлы кесеммінде, чип-чибер. Чимха, епсана кушын палласы да Міндятлы чиес, Лена, э, елінка екен, но пит лайықына бұлдым. Әшірімде, ширимде, тавдыва сымағымда шидес жүк чынақ. Хавара күна шапла чибер чынзе, хына тывас шешке, пүрт ешке тывас етпір хақышал, пыра ержи. Пымазыр әлі, легірдесе күлчі майра. Хевел урам енне кандықран кере бұшланы. Кондырла шитнеде икен, шеркейін ендік патне қаймалла ара, Бұл темін манса асыран аран бек болса, пулса, çавындах васкаматы шлепкіне алдыне үлчі де те Ну рехмет тесен рехмет сана, хушине те тембек татывас тесетем, пушынаймаре курынать, деймері деймере, тепрегисен тел пулыпырах енде, калачына йымагым, шеркей сана шивық күрадик кенде, хамыр пада чынып хальман каймалла булать, тепре курныжи чен чибер юл. Майра она осран каяс пек пақсата чыта чыде. Укша тере. Укша? Мінлі укша. Ман кунта тегек сүйбілдетсе тыма бұғыдым жук, укшуна түлезе хыбар да хывын қайма кайма бұлдарадын, биштенгеде херіх пус туғайтсанран. Ак тенче, хывын кайма пултаратын дед, шеркей капла каймада бұлдараймас иккен Кунда теплерен шакланма каймашкында шулне тупе хавал, ун биргени гаманда маламар. Мен калаша дара кумайра, тень хизеп васа кедет пулінех, хойзем чынзе кірдеші, хавал лузахон алашы, унран шагынбек укша, ұйтсай илни килишмешкенде, ку шинни шагынбек пульчы булха, кай тупада, хонара шанда, унбе хотланаган марчы, кунда темле яныш пульчы пулинех, Хузедаран шутласа жишке, патка. Әнде мән бұла темен келет кесе шергей кәсізене бек дуре. Бейжіден кеде херіқ пұз шеркей шергей пейт суза илжі майрасы мақне Пәттірімір бұш, мән жүхлі ұқшақлар забамалла дед. Бағыр кемелне шутласан да бұш бұғынат. Он беккене білес бұр, шергей шақ шурда кересрен шухрымран барынна бұлетші. Эх, авыкывак кепелле ачашкана. Халяк унын бак укши ахалья самайты каланжы. Ильясынчен илні укшиде иктенгерін ытламаренде шеркейке синчен тада биштенгелек симес укша турсагыларчы шавығына тухнышын хебірдері, она алыбе хыда чымырдаса тытре. Шабы хатра юна жарды білімрен пәр жин Кепір чух бұл тұқсатыныне никамда азырхас шүкчі бұл. Халхинче десен, шеркей она азырхама бұлдарай маре. Шеркей она ытларақты ытларақ тінгерзе пықмады дэнче. Шүлледе сарлака, бойлы жин, пичі күші юн, піріхтерзе кылараспе хеп херле тулды, ям хура шүшлі қой, майығы, бара. Чимха, хаяр еттін, кугыртны юри майлы шүлелле пәдірінсі тұрад. Үшта курны ччыши кушинна шеркей, тубада чынныбе курны чышке болана. Хал-хал темін азайлеспек шеркей шамки тирне ева піргелендерчі. Ундан сазардық, шак чынна үшта курнине де тәрезех тешмірдірі. Иртне кашсенче, телегенче курны болана урнашказем шыр шырбарринче алық шымырзе кірзе ына шаратрыш. Шыбақ шақ хура майықлы жин унарчине хулхушине мұн жаран тұқса ғайрыбек. Она телекрешеш куртым дезе шеркей жүк хебірдені чыға. Чын бұрнышра күрмашқын ан бүрдерек десе бұл пүліге де тархасласа елыннычы. Унбек бұл мари екен, куша кушын курнышмалла бүлчен телекре маршке чынах, шав жинна, шав телекре курны хураха, хой менче кура барать вылхаль. Вайла. Шав укшар чине мар, пилік бұтлы михеде ним мар хулгу шине хесерзе хуре. Она выляндарса шеш шеклезе бұма бұлдаре. Шеркей чыри күйде бұшларе. Шамги жіне пәркетмен жерден тапсадуқны тарне шалса әлгереймі бүлчем. Седел хушинче ништалла хус сырларат пулинде, вăл шақ самантра ошша пичре, сывлышы тăкăлчче, саси шӹдессе çитрре. Менде бүлін ингек буласа сисе, ун ұшы калама жүк варғамады дэнчі. Хурама яхли çав хушыра хайхи майрапа тем пирки Шерке енне бұл пірре çаврынса пăхре, тепре çаврынса пăхре, ундан сап сара сырланы шулдыра пусымпа яра-яра пуса, шеркей умне бұрзадычы. Эс, чаваш, міншін түлесшін марға, ыйтры был чиліп сазыпа. Эпі, эп, ним калай мазыр аптыразадычы шеркей Ади йот пулмалла кужин. Ачи ют деді кенха, ют неміне шеркей, пілеймере пулачав, хойділленкі меншке гунда, чэнзе кертреш, палланы палланышын патенче хонара мари тезе шутланы чығабыл, кувара трахтирі пульче ұқшу укшу изан, хистесі ыйтры хурама еғли, сасы шапкана телегре илденне бекки. Шеркей шаплах аптразадычы, хурама яхлы жин шав самантра ағымен шуғышлары. Шағын дебірлі ұқ шазыр мужиксем унбатне час-часақ жүреші, энергона пәрі шапла Керзе апатланчы, түйлеме тесен, хыйын пір бұс ұқши бұлмары. Тарақтыр хұши она пәдім халы хуменче, мегегек тесе кышкыртарчы, қайран алық патне шавыцапычы де урамалла хүшінчен дян янғал тапса тулалла сирбетре. Тен шак мужиге де пек оса кіртмелле бұл, шуғышласа илчі бұл хой ошынчы. Шеркей Чәтреве үкне бүрнесем итлесшін шынмарына, шутла-шутла пайдақ тертенчі выл. Шапла биштен кеде херіқ бұза жидерзе, седел жіне пәдімбе тенебек сарзағучы. Тепле тұқса ғайры бара был шавхыйны инге қыдардаган шүртіран. Хой таптыры уры бұлсан да, мінле тұқса ғайдыне пәдімбе асуза илеймест. Хайхи хура майықли тискер шынбекте марекен, марикен, унбатем кулкаласа калаша пышларе. Мәскін шеркее херхенне бек те курынчы был, вғычы бұлсан кунда тата кірсе дұқмасынчы. Анчах шеркей хой ұшынче, шак шурда тада хышанда бурин килсе кереси умран юлдар десе туба туре. Кесхинче мен чухли укши бур, шав укшана пәдімбек хурамайықли саптарза юласран чун юлмаре унын. Юратха, шеркей унда виштенгіде херех пусне кына хабарчы. Енчен чавхура мыйыхли херехтен кибе хыйтны булсан, шеркей хойне шагынса павына спатне бек туйсан да, леш мен ыйтныне татны булече. Чун усраны хаклы. Ошаланы осан кагай она пит хагаларчы икен. Эмэтлен чывыл шагын чухлы тыккаланасса. Тек тына жерден темшен тада Хойенчен марларыган батшинна да эрех эштерзе хыварчы. Темшін сырине де сыпре, тыгаге пәдімбек хойне лекре, килінче болны бұлзан бұл тұрышу бада қаны жетші. Пухынчех пүлчав қашны бұсіне шут шыржебе шутламаты дынсан. Тебір десен мінлі бұлзан да шеркей хойне ағыш-мағыш пызык ингекрен шылынны бек тұйрыға. Шақ шуғышына лапландара бұшлары. Шуртран тухсан алык енне тебір хутта болин шаврынса бұхин. Пір кавак шин гына хайхи Уну егет. Унуменче халде янгыл-янгыл явынгаланы куренче. Те асырхаре она шеркей, тень азырхаймаре де бұл, каласымақне асай илеймесрех она тебе тесе хамсарче. Ара, унуменче еді марчышке шиндырачы мәншін шаплагалар пинь хый сымахынчен хой быданы шеркей алдыбе мельцер зульчче. Кымылзыр болны егет унгун күн ытти ирден жүрене жүрене кертме тытыннче. Таш талла кая чӹнде шеркей урамра темише çул, ышталла кая седен шавандалла утмашкын негам чараган чук, хересле урама тухсан шеркей вырт çаврренчче, чимха, унжав эн юк патне, çитмелле Енчен пажырлашын ешавындағы барман болсан, шав патне патнеде тебір ход кеме келешес жүкчі, хал кемеллех бұлад. Шеркей тавраналла жаврынса бұқыры. Она хайхи, херлі чиргі көрінчі, инже хайман икен қабыл, ундалла житме, қышт каялашы шаврынмалла. Барашы бақ, хой апатланса дұқна трактир умебе иртмелі. Тарактир ирдесі шеркее шүшен терсе ячы. Вăл таштан аякран шаврынса çав чиркви патне тухрре, тавар урама шыраса тупре хăймалтан чарнă çурт инче те марак. Евăл çитсе курас шинта çав хура мыйяхли пеки пулсан, шеркейн çан çуреме тепр хут сюлетсе илчче. Унбекшин пулсан кунтавăл сăмах та хуш садрас çук, лашине васкаварлăн кюле те епле килсе çаплах тухса кайе. Шеркейін хыременче тем пағырдадад, тем ярынат, теш жүрбе жіне юрамаре она сари сәвірен бүлжіші. Озан жинебек шавынбек пағырдатма кирлі маршы ха ұн хыреме. Ахалден марвал халичен ман хырымра темір сүре шеледе шерме бұлдарад тезе мұқтанадшы. Капла темле майлы марбекха ха ют шерде намыс курасы бұле. Касмакри йыда çаплах вәрргелесе илчче. Хальхинче алық учмашкын ватан пүсілі, хытан қарақшын, херехелле çитнескер тухре. Шынни шуранга сынлы, шүше теллен баллын кывагара пышлана, ослы татарын хымыр куже килнешинна сума бек тузай йылгыжай. Эс мана шырамарын бүлшке үйтребіл шеркейрен, хубарах илденеген сазыба, Эндю кирлі чымана, шыбах епуладып, адя пюртекер, тавда бұш ұрғымылна тавда бұш. Бізем пюртекерсе қайрыш.